Suratul Bayyina imeteremka Madina. Watu wa kitabu yaani Mayahudi na Wakristo wamejua kutokana na vitabu vyao na washirikina wa maka wakajua kutokana nao sifa za nabii wa zama za mwisho na yalikuwa yanatakikana kutokana na hayo ni kuwa wamuamini huyo nabii pindi akiteuliwa lakini alipoteuliwa miongoni mwao mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kuungwa mkono na Qur'an walihitalifiana na wakaacha ahadi yao na vitendo vya watu wa kitabu katika hayo vilikuwa viovu zaidi kuliko vya washirikina na hukumu ya watu hawa wote akhera ni kukaa milele katika moto na waumini watu wa vyeo vya juu kwa fadhila ndio bora wa viumbe malipo yao ni kukaa milele peponi na kuridhika kwa kuyapata wayatakayo na kupewa wanayoyapenda hii ndiyo neema ya mwenye kumhofu Mola wake mlezi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina mun mufakkina hatta tatiyahum bayyina, hawakuwa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina waache walionayo mpaka iwajie bayana. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara, yani mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu anayewasomea kurasa zilizotakasika. Fiha kutubun qayyimah, ndani yake mna maandiko yaliyonyooka. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wala hawakufarikiana waliopewa kitabu ila baada ya kuwajia hiyo bayana wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az nao hawakuamrishwa kitu ila wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawe waongofu na washike sala na watoe zaka na hiyo ndiyo dini madhubuti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah hakika waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa jahannam wadumu milele humo Ao ndiyo viumbe waovu kabisa Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah Hakika walioamini na wakatenda mema hao ndiyo bora wa viumbe. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dhalika liman khashiya rabbah Malipo yao kwa Mola wao mlezi ni bustani za daima zipitazo mito kati yake wakae humo milele Mwenyezi Mungu yuradhi nao na wao waradhi naye hayo ni kwa anaye muogopa Mola wake mlezi